промовив він. Якого там брата? вигукнув вихователь. Звідки ляти в тебе брат узявся? Я ж з твоєю мамою не раз розмовляв, коли вона приїздила. Один син у неї, товариші, і ще дві меншенькі дівчинки є. Ну, то таке діло, примирливо промовив грек. Брати ж, не обов'язково рідні бувають, і двоюрідні, чи ще які. Звичайно, погодився Маринич. А що ви там, Вікторе, з братом робили на вулиці Червоноармійській, будинок 20? Нічого не робили. Брат мав до знайомого зайти, що сказати чи переказати, не знаю. А з Червоноармійської куди поїхали? Нікуди. Я в гуртожиток, а брат у своїх справах. А як, до речі, звуть твого брата? лагідно запитав грек. Брата? Ну, Івановна, що? А прізвище? Прізвище? Так, прізвище. Віктор розгублено мовчав. Що ж, ти братового прізвища не знаєш? здивувався Грек. Прізвище його, здається, як моє, підгірний, тобто. Прізвище його не підгірний, а Марушка, різко промовив Маринич. І не Іван він, а Степан, і не брат він тебе знайомий. Це так, захитав головою грек. Ну, Вікторе, бачив, помилився. Я думав, ти хлопець сміливий, а ти, виявляється, полохливий, як заєць, не наважився сказати. Ось тепер і розкажи правдиво, чи Степан сам обікрав квартиру, чи ти разом з ним крав. Нічого я не крав, закричав хлопець. Він зблід губи затремтіли. Нарешті підвів на грека благальний погляд і стиха видушив із себе. Стояв собі внизу, чекав, коли Степан вийде. А чого стояв? запитав Маринич. Що він сказав тобі робити? Якщо в браму зайде яка жінка запитати в неї, де живе артистка кринична. А коли відповість, що вона і є кринична, то сказати, що її терміново викликають до театру. Ось тепер, нарешті, ми можемо з тобою щиро поговорити. Маринич полегшено зітхнув. Він викликав кучерявого, пошепки наказав Сідайте з хлопцями на патрульну машину, гляньте все довкола привокзального ринку. Потім заїдете сюди, заберете підвірного і зробите об'їзд ще двох ринків. Тоді завезете хлопців до гуртожитку і додому. Маринич глянув на годинник, пів на першу ночь, Задзвонив телефон. Черговий повідомляв, що якийсь громадянин Гапан цікавиться, чи нема часом в управлінні підполковника Маринича. Переключіть на мене. Слухаю вас, Григорію Антоновичу. Анатолію Івановичу, почувся схвильований голос Гапана. Пробачте, що так пізно турбую, але тільки що знову прийшли до мене. Тепер уже з аварійної газової станції. Знову фальшивий виклик. Сказали їм, ніби в моїй квартирі сильний витік газу. Цікаве все таки місто Клепарійськ. За кількістю вулиць може сміливо змагатися з Києвом, Ташкентом, Баку та іншими набагато більшими за нього містами. І невідомо, хто ще виграє, бо тут безліч маленьких вуличок, коротких тихих провулків, крихітних бічних, та є кілька магістральних, що тягнуться в різних напрямках від центру аж до виїзду з міста. Однією з таких магістральних вулиць, а саме Городоцькою, вранці йшов хлопець у формі учня професійно-технічного училища. З ними, звичайно, пізнали б у ньому Віктора Підгірного. Однак ті ж знайомі, мабуть, дуже здивувалися, помітивши, яким засередженим, заглибленим у себе виглядав сьогодні цей розбешакуватий ПТУшник. Хлопець не квапився. Вийшов з гуртожитку рано, щоб і пішки стигнути. Тролейбусом їхати не хотів, бо там у ранковій штовханині і подумати нема як. А подумати йому є над чим. І саме зараз, коли він за спеціальним завданням Анатолія Івановича йде на квартиру Марушка. І є коли подумати, бо до Степана Марушка він має прийти не раніше, як пів на восьму.